Dear Sayodor, we would like to invite Sayodor to start the Dhamma talk. Today, topic is Vamika Sutta, and we would like to invite Bante Bawara Dhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayodor Từ Bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là Kinh Gọ Mỗi, và chúng con cũng kính thỉnh Bante Văn Thắng Từ Bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa sa thu sa thu sa thu Okay. Wamika Sota. yes. Before what? giving in Dhamma talk, we will pay respect Buddha by reciting in the Modasa three times. Và trước thời phá toại thì chúng ta sẽ bắt đầu đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tùng Nam Mô Tát Sa ba lần nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Vamika Sutta. Yeah. Và chúng ta sẽ học bài à, kinh ngày hôm nay đó là bài kinh Vamika Sutta là bài kinh gò mối. So there are two words combining Vamika and Sutta. So Vamika is termite hill, termite hill, uh, uh, you may not mind here. <laughs> so like a white aunt, white ants, uh, white aunt's house. <laughs> So uh, it is easy to translate. Hmm. But uh, that, uh, we cannot translate uh, with one word. We cannot change with one word. It is uh, coming from uh, Buddha's teachings uh, arrangement. So if we divide Buddha's teaching, uh, if we say Buddha Vajana, Buddha's saying, Buddha's word. So if we divide it into two, we may say Dhamma Vinaya. Dhamma and Vinaya. Vinaya is mostly the rules. Dhamma means uh, uh, the other teaching. So if we divide it into three, uh, there are three pitikas. We say three basket or bucket, basket. So basket, three baskets. One basket is uh, only rules, especially for the bhikkhus. It is called vinaya. So vinaya is a rule teaching. So if you want to read rules of a bhikkhus, you go to Vinaya basket, basket. So it is a rule teaching. So because of this, uh, is a rule desana, rule teaching. So in general, but a little bit a little Soda may have. So next one is a Soda Vidama. So uh, in the Sutta, uh, the Buddha teach uh, common usage, common usage, like normal people use. Rich man we will use as a rich man. <laughs> uh, deva we will use as a deva. So it is the way of Sutta. Abhidhamma is different. Abhidhamma is not common marked reality. Rich man may not call as a rich man, <laughs> like a Piper case. The Deva also the same. So no male, no female, no me, no others like that may mention as an element. For example, like a lemon, lemon. If we say lemon, everyone understand. It is the way of soda. Whatever you see, vitamin C, it is a Douglas usage, educated usage. If you find, you say children, vitamin C, uh, what, what is the vitamin C? You may not know like that. So, uh, <coughs> so in Abhidhamma, uh, the Buddha use as elements and difficult to understand, but the Sutta is easy to understand. So common usage the Buddha teach. So because of easy to understand, the Sutta, one of the definition is suwoda. Suwoda is well teaching. Well teaching. When we say well, well taught, uh, so it's a bit of uh, Vinaya is not well taught. <laughs> So yeah, those are one is just the rules, many rules, not to do that, not to do that. Uh, you may not like, uh, some may not like it. In the same way, in a freedom, like uh, jada or Chaitasika mentality, materiality, aggregate, some may not understand. But uh, is like a story. So because of this, everyone can understand because of this, the sutta is a su oda or su woda, well taught. This is a one one meaning only, but we cannot translate just that because of a few definitions that we have. So, so because of this, uh, Buddha's teachings are divided into three. We a basket, so with many rules in, on it, in it. Uh, soda basket, uh, many stories in it. many command usage in it. So uh, another than the Bidama basket, many elements there. So uh, because of this, uh, this uh, soda is coming from soda basket. Because of this, it is called soda suvoda. Well taught. Hmm. Yes, sir. Um, bài kinh hôm nay thì chúng ta gồm có hai phần. Chúng ta thấy hai từ đó là từ uh, Vam, ờ, Vamika và uh, Vamika Sutta. Vamika, Vamika Sutta ở đây từ Vamika đó là gì? Đó là gò mối hay là mối và có con kiến giống như là con kiến trắng. Chúng ta thường biết đó là con kiến và kiến trắng nó là cái gò gò mối và sutta sutta ở đây thì chúng vamika và sutta vamika đó là gò mối hay con kiến trắng và sutta từ sutta ở đây chúng ta không thể dịch nó là một từ được như là khó thể biểu diễn biểu hiện nói hết được ý nghĩa của một cái từ sutta mà bằng một chỉ bằng với một từ được thì sutta ở đây nghĩa là giáo pháp hay là giáo pháp của Đức Phật hay là giáo pháp của à, lời dạy của Đức Phật và sutta thì chúng ta có thể uh, chia ra và ví dụ như là chúng ta chia tất cả tất cả những pháp giáo pháp của Đức Phật Phật pháp chia ra là một chia là một thì đó gọi là Buddha Vajana đó là những lời dạy của Đức Phật và thứ hai nếu mà chia làm hai ờ, tất cả các pháp chia làm hai thì đó là Dharma và Vinaya đó là pháp và luật luật là gì luật đó là những cái lời dạy những luật là bao gồm rất là nhiều giới giới đặc biệt là giới của các vị tỳ kheo mà nếu mà pháp chia làm ba chia làm ba thì có luật Vinaya và um, Sutta là kinh và uh, Abhidhamma là ví dụ pháp. Và nếu mà chúng ta thấy rằng Vinaya Desana nghĩa là tất cả những cái giới hay là những cái luật nói về tất trong này nói rất là nhiều về các giới khác nhau, những cái uh, luật khác nhau, cái điều nên làm, điều không nên làm của các vị uh, tỳ kheo và Sutta và Abhidhamma. Abhidhamma à, thì sutta ở đây cũng có nghĩa là sutta trong những trong sutta trong kinh trong kinh thì ở đây là Đức Phật dạy những cái từ thường nhật hàng ngày ví dụ như là người giàu người nghèo chư thiên vân vân đó là cách mà nói trong sutta trong kinh thì tất cả rất là dễ, dễ hiểu đối với tất cả mọi người mọi người đều có thể hiểu được nhưng mà Abhi, Abhidhamma ví dụ pháp ví dụ pháp thì nó là cái điều sự nó khác khác rất là nhiều tại vì trong Abhidhamma ví dụ pháp thì chỉ nói về những cái pháp chân đế cái thực tính pháp chứ không có nói đó đó là người giàu và người giàu ở đây hay là triệu phú ở đây thì cũng là năm uẩn và dewa hay là chư thiên chư thiên cũng là năm uẩn và không có không có người nam không có người nữ và ví dụ như là cách nói ở lemon ở trong kinh đó là bằng chanh nếu mà nói là chanh quả chanh thì ai cũng biết ai cũng biết đó là quả chanh nhưng mà theo cách nói của bác sĩ đó là vitamin vitamin C vitamin C thì nói theo cách khoa học cách dùng của khoa học hay là của bác sĩ bác sĩ thì nói không nói là chanh mà nó là vitamin C và theo cách nói của Abhidhamma thì nó rất khá khá rất là nhiều khó có thể mà người khác có thể hiểu được luật cũng thế luật cũng là người có rất là nhiều giới khác nhau nên làm không nên làm tránh xa uh, thì cái này sutta thì có một cái ý nghĩa đó, đó là subuddha subuddha được nghĩa là khéo thuyết thì sutta có nghĩa khác một cái nghĩa nữa là khéo thuyết một ý nghĩa là khéo thuyết khéo thuyết vậy thì Tại sao Abhidhamma và Vinaya vi diệu pháp và luật là không phải khéo thuyết hay sao? Bởi vì vi diệu pháp và luật Vinaya và Abhidhamma không phải cho dành cho tất cả mọi người, tại vì nhiều người học không cũng không có hiểu, mà không phải ai nghe cũng hiểu, mà không phải là ai cũng thích nghe. Bởi vì nó bao gồm Vinaya thì bao gồm rất là nhiều giới luật khác nhau của các vị tỳ kheo và Abhidhamma thì nói về rất là nhiều các pháp uẩn khác nhau, những cái pháp khác nhau, những cái giới khác nhau. Ở trong đó về những cái elements ở trong đó thì có rất là nhiều uh, những thứ nói về những toàn là những thực tính pháp ví dụ ví dụ như là sắc là danh là năm uẩn là giới là xứ uh, vân vân thì uh, còn tam tạng tam tạng ở đây thì chúng ta tất cả những cái giáo pháp của đức phật chia làm ba chúng ta nói theo cách chia làm ba thì chúng ta có đó là vinaya sutta và abhidhamma vinaya, vinaya là đó là luật còn sutta abhidhamma là vi diệu pháp và sutta thì đây có một số những định nghĩa khác của sutta nữa như xe đó okay we will start whenever we start sutta usually evom is sutta that's that's the heaven on heart after that this is the Bhante Ananda's uh, saying uh, when uh, Pastor Sangha Council so before we start Jataka story, maybe long, long ago, like that, <laughs> younger time, if it is a start, we may yawn and sleepy. <laughs> so at one time, the Blessed One stayed in the Jadavana monastery in the Anathap Pendika's compound. At that time, Venerable Kumara Kaspa stayed in the Andavana forest, Andavana grove, near the Jidavana monastery, the back of Jidavana monastery. At that time, a certain deity in the middle of night having beautiful appearance, lighting the whole Andawana forest, came to Kumarakaspa. Stand in one side or suitable place, not sit. By standing, told Kumarakaspa this story. So This story is uh, coming from daily life, coming from Brahma life. yes. Uh, và thường thường khi mà bắt đầu một thầy pháp thoại thì uh, uh, sẽ có một câu Evang Mesutang nghĩa là tôi tôi nghe như vậy một thời tôi tôi nghe như vậy thì thường thường đó là Evang Mesutang nghĩa là nghĩa là là đó khi đó là tôn giả Ananda trong cái lần kết tập tam tạng lần thứ nhất The first Sangha Culture, như cái tập tâm tạng lần thứ nhất thì ở đây thì có nói, ngài đọc là như vậy tôi nghe. Nhưng còn nếu mà khi mở chadaka những câu chuyện tiền thân thì nó là thời ngày xưa, tức là một thời hay là thời quá khứ, những thời quá khứ thì như vậy. Nhưng bây giờ thì chúng ta bắt đầu trực tiếp vào bài kinh luôn. Tại vì ngài Sedo nghĩ rằng nếu mà ngài giải thích dài nữa chắc là chúng ta chờ bài kinh mà có khi là ngáp ngủ hết nên là ngài dạy luôn vào bài kinh và Evangel sư Táng một thời khi một thời như vậy tôi nghe một thời khi Thế Tôn ở thành Savatthi tại Jedavana, vườn của ông Anathapindika lúc bây giờ tôn giả Kumarakasapa trú tại Andavana, rồi một vị thiên, một vị phàm thiên đó. Đêm, ở giữa đêm, với hào quang rực sáng chiếu sáng toàn bộ toàn thể Andavana, khu rừng Andavana, và vị vị thiên này mới đến chỗ tôn giả Kumarakasapa và sau khi đến bèn đứng một bên và sau khi đứng một bên vị thiên với bạch với tôn giả Kumara Kassapa là câu chuyện đó là câu chuyện này là đến từ xuất phát từ nguồn gốc là bắt đầu từ uh, chư thiên đúng không? Yeah. Nuritana Brahma visits Eveku Kumara Kassapa They were friends in the past life. The Brahma wished to give a gift of Dharma to his friend. Và một vị Phạm Thiên, một vị Phạm Thiên này là vừa một vị Thánh Bất Lai, Phạm Thiên Bất Lai, viếng thăm một vị tỷ khưu. Họ từng là bạn trong đời quá khứ, là Phạm Thiên là muốn tặng bạn mình một món quà Pháp. So Kumar Karakasapa at that time, he is practicing meditation in the middle of night. Và khi đó thì ờ, vị tỷ kheo Kumara Kassapa là đang hành thiền trong cái buổi lúc mà giữa đêm. So he tells a riddle, hints to the bhikkhu, exhausting him to ask, to ask the Buddha for explanation. And after telling a story, only Buddha and Buddha's disciple may be able to answer uh, this riddle. The others will not. Và vì đó, với nó một câu đố, một câu đố tới vị tỷ khưu và để để sao để khuyến khích và để thúc đẩy vị tỳ khưu đó tới hỏi Đức Phật và vị đó nó có nói rằng chỉ có Đức Phật Buddha và đệ tử của Đức Phật mới có thể giải pháp giải đáp được câu đố này mà thôi. <coughs> So first of all, he called Bhikkhu Bhikkhu, Bhikkhu Bhikkhu two times. Uh, so because uh, like uh, Sunday Hari, uh, if we according to Bali, uh, if uh, when we have a fear, when we are hurry, uh, when we get angry, when we want to praise, uh, uh, when we have something like a room, rumors, uh, rumor, when we we have amusing uh, when we have when we we venerate venerate when we have veneration so uh, we usually said two times two or three times we call amedita maybe in english exclamation exclamation yes, okay સારું સારું યસ હા అవును సార్ సారు సారు అలాగా exclamation no uh, so like that because of this uh, in Sri Lanka say two times saru saru but in Myanmar we say three times saru saru saru usually so two or three times is said in, in this kind of conditions so uh, Uh, about this story, Brahma tell Bhikkhu two times, Bhikkhu, Bhikkhu. Uh, it is uh, okay. Why? Why it is said two times? Uh, yeah, like uh, it is uh, uh, because of like a hurry, you just come and we tell a story. So because of this, uh, use uh, two times. Hmm. Yes, sir. Uh, uh, ờ. ờ, và như vậy thì uh, khi mà vị tỳ kheo, khi mà vị phạm thiên này, vị vị phạm thiên này mới nói rằng là tỳ kheo tỳ kheo bhikkhu bhikkhu là tại sao mà vị, à, vị này nói hai lần hai lần là biku biku ở đây tại vì trong những trường hợp trong Bali đặc biệt đặc biệt là trong ngữ pháp Bali khi mà chúng ta nói một cái diễn tả một cái sự việc gì đó một cái điều gì đó mà chúng ta lặp đi lặp lại như vậy là để chúng ta thấy được một sự gấp gáp nhiều khi chúng ta sợ hãi chúng ta sân hận hay là một cái gì đó cần phải nhanh chóng hay là cần phải gấp gáp hay là để nói lên một sự cung kính thì chúng ta phải nói lên hai lần hoặc là ba lần ví dụ như là bên Tích Lan Sri Lanka thì các vị sẽ nói là từ sa sa sadhu sadhu sadhu à, sa sadhu nghĩa là hai lần còn khi mà ở bên Miến Điện bên Myanmar thì người ta sẽ nói là sa sa sadhu sa sadhu ví dụ là như vậy thì trong những cái trường hợp uh, là dùng ở, ở đây thì cái vị phạm thiên này mới nói với vị tỳ kheo vị tỳ kheo đó là từ bhikkhu bhikkhu để thể hiện một cái sự cung kính và cũng thể hiện một cái sự cần rất là gấp gáp, rất là cần thiết, rất là khẩn thiết. So the story is that Tomater Hill smokes a night, in the night, blizzards in the day. và cái, cái câu chuyện ở đây đó là cái ổ tổ ổ, ổ mối này đó là bốc khói vào buổi đêm và nó sáng rực vào ban ngày. So next one. Two person, and disciple, came to the Tamate hill. So This child is a Brahmana. A Brahmana. Uh, disciple is uh, Sumedha. Uh, this child told Sumedha, uh, please dig with the tool. Và khi đó thì ở đây chúng ta có hai, như là hai hai cái người, như hai nhân vật ở đây đó là một vị thầy và một học trò thì vị thầy đây là một vị brahmana đó là một vị bà la môn và một người học trò đó là sumeda và vị học uh, vị thầy với nói rằng nói với học trò rằng nói với vị uh, học trò là sumeda rằng là hãy lấy một cái dụng cụ hay lấy một cái sẻng cái cuốc để đào đào cái tổ mối so sumeda is digging what he found và khi đó thì Sumeda mới đào đào cái tổ mối thì đào thì vị vị đã tìm thấy cái gì? Tìm thấy cái gì trong tổ mối? So Sumedha found a robot. So at that time, robot is in Bali lingi, lingi. So at that time, the teacher said, "Oh, okipa oh, lingi, uh, remove it." Abhikana Sumedha, Sumedha, please take remove it please Dick ừ. yes và thời ngày xưa thì kính cửa cửa là có cái thốt cái chốt cửa hay cái then cửa và khi đó thì linh cái, cái, cái chốt cửa tiếng Mali của linh ý tí úc khi bạn linh ý đó là vì uh, học vị thầy mới nói này uh, sumeda hãy đào ra và lấy tìm được cái, cái chốt cửa đó và hãy loại bỏ nó loại bỏ nó đi Sura Kunde. What he found next is a frog, special frog. We call it Odumaika in Bali, swelling frog. Uh, swelling So, uh, frog has been, uh, sa, I found. Okay, but Sumeda, Sumeda, please uh, remove it and continue to take yes. Và tiếp theo vía là đào tiếp, đào tiếp thì đã tìm thấy cái gì? Tìm thấy con ếch hay con nhái, mà con ếch nghĩa là con ếch. Cái loại ếch này là cái loại ếch mà nó căng lên, nó trương lên, nó phồng lên, nó có thể làm cái thân hình của nó căng căng lên. Yeah. And the power just come on there. <laughs> yeah. Oh. Và uh, yes on there. À, và khi đó thì vị học vị thầy mới nói rằng là hãy loại bỏ loại bỏ nó loại bỏ con ếch đó đi So Sumedha continued to dig. When he is digging, found a forked road, a road going in two ways. So uh, I found this Sa. So at that time, the Dichas Brahmana said, Richa Brahman said, remove it. Please continue to take. Và vì ờ, vì học trò tiếp tục đào tiếp đào tiếp và đào tiếp thì vì đó thấy được cái gì vì đó thấy tiếp đó là con đường hai ngã và vị thầy mới nói rằng như vậy hãy loại bỏ nó so sumedha have to continue to dig at that time he found his trainer or filter so in the past you know to get a soap we we have to go some special place uh, like uh, blooming salt from the earth, uh, take it sometimes together with the sand. So put it into the filter, you boil water, you can you can get salt liquid to to wash your clothing like that. So uh, this is a Chingawara in Bali, uh, soft filter So found is China or filter. I found this is aside. Okay, Basumeda. Remove it. Vaikana Sumeda. Sumeda, please continue to take. Và tiếp tục thì ờ, vị thầy mới nói là với Sumeda hãy đào tiếp đi đào tiếp đi và đào tiếp đi thì vì đó thấy cái gì vì đó thấy được một cái giá lọc hay là một cái đồ lọc mà cái đồ lọc ở đây thời ngày xưa thời ngày xưa thì người ta phải dùng cái đồ lọc hay là cái giá lọc này bởi vì ví dụ như người ta mà muốn có được cái bột giặt cái cái bột giặt để mà giặt y giặt vải vóc các thứ thì người ta nhiều khi người ta, người ta phải lấy từ đất từ đất đó người ta phải lọc lọc đi lọc lại để lấy ra được cái tinh chất hay lấy ra được cái uh, gọi là bột giặt đó để dùng để giặt y giặt áo vân vân thì khi đó thì vị Sumida mới đào tiếp và đào thấy được cái giá lọc thấy được cái, cái, cái tấm lọc hay là uh, cái filter và như vậy thì khi đó thì thầy của vị Bà La Môn thầy của Sumeda mới nói rằng con hãy đào tiếp đi hãy đào tiếp đi so Sumeda is digging uh, next one he found a tortoise turtle. So I found this turtle, tortoise, teacher. So the Brahmana, Brahman said, Okiba Sumeda, Sumeda, please remove it. Vaikana Sumeda, with your tool. Vaikana Sumeda, continue to dig with your tool. Và khi đó vị đã đào tiếp, đào tiếp thì à, vị đã thấy được một con rùa. Và thấy được một con rùa thì khi đó là vị thầy của Sumeda mới nói rằng thì hãy loại bỏ nó đi, loại bỏ nó đi, này Sumeda, loại bỏ nó đi và tiếp tục đào, tiếp tục đào. So Sumeda have to continue to dig. Here's a digging. Next one, he found a butcher's knife and a chopping block. So I found these are Occupy Sumedha. Sumera, remove it. Abhekana Sumera, Sumera continue to get whether you are two. Và tiếp tục thì uh, học trò vị Sumera này mới đào tiếp, đào tiếp và thấy được, uh, tìm được một con dao phay hay là con dao chặt thịt và cái thớt và khi đó vị đã biết nói là thưa ngài, thưa ngài con đã tìm thấy con đào tiếp và, và con tìm thấy con dao phay và cái thớt. Thì khi đó vị thầy mới nói rằng Ubika Sumeda, có nghĩa rằng Sumeda hãy loại bỏ nó đi, hãy từ bỏ nó đi, loại bỏ nó đi và tiếp tục, tiếp tục đào. So Sumeda is digging. What he found the next is Và Sumeda tiếp tục đào. Okay. Yes. Found a piece of meat. So I found this one. Okiba Sumeda, Sumeda remove it. Vaikana Sumedha. Satan Araya. Please continue to take by taking your tool, your weapon. Đào tiếp và khi ẩn sĩ Sumeda vị học trò Sumeda mới đào tiếp và mới thấy, thấy được gì? Thấy được miếng thịt, và vì, vì, vì đó mới nói với thầy, thưa thầy hay là thưa ngài, con đã đào tiếp và con tìm thấy được miếng thịt. Và vì thầy mới nói rằng hãy xả đi, xả đi Sumeda và tiếp tục đào, tiếp tục đào, đào bằng bằng cái gì? Bằng cái công cụ, bằng cái xẻng hay là đào bằng cái công cụ đào đất của con, hãy dùng và hãy đào tiếp đi. Sumera is indicating As a last, he found a naga dragon. I found a dragon sa. At that time, the teacher's instruction changed. Later do now go. Let it be naga. Managan kadesi. Don't harm. Don't harm Naga. Don't harm dragon. Namo naga Nagasa. You should pay respect, dragon. Yes. Và khi đó thì ờ, vị học trò này tiếp tục đào, đào tiếp, đào tiếp và vị đó thấy được, thấy được con naga, naga đây là con rồng. Khi thấy được con rồng như vậy thì khi đó thì vị với nói với vị thầy rằng là bạch thầy hay là bạch ngài, thưa ngài, đó là con đào tiếp và con thấy được con rồng. Thì khi đó cái sự hướng dẫn cái lời dạy của vị này là lập tức là vị đó mới đầu với thay đổi vì đã nói rằng khi mà thấy con rồng, thấy con rồng rồi thì hãy dừng lại và tới và đảnh lễ, hay đảnh lễ, đảnh lễ con rồng này. So by telling in this story, the Brahma continued to say yeah, you approach Buddha and you ask a question. You should remember, you should practice according to what the Buddha answer. So I cannot see anyone who can answer these riddles except Buddha and Buddha disciple. By saying so, Brahma suddenly disappeared there. Và khi đó thì uh, ờ, vì Phạm Thiên này mới nói và nói với vị tỷ kheo và mới nói vị tỷ kheo rằng là thưa uh, thưa tôn giả là tôn giả hãy đi hãy đi đến và tới gặp Đức Phật và tin lời giải cho câu đố này không ai khác là ngoài Đức Phật và đệ tử của Đức Phật mới có thể trả lời trả lời được câu đố này và khi đó thì vị tỳ kheo đứng dậy và vị tỳ kheo mới đi đến uh, đánh lễ và hỏi Đức Phật và khi, ngay lập tức thì vị Phạm Thiên đó đã biến mất khỏi uh, tại tại ngay chỗ đó. So before going to going to the Buddha, uh, we may explain uh, some commentaries explanation. Uh, So you may want to know, but uh, we will go to some explanation. Yeah, Panikaspa also may not be able to sleep the whole night. <laughs> Wow. Và mặc dù chúng ta đang muốn biết về cái câu chuyện tiếp theo nhưng mà bây giờ ngài Sedo sẽ giảng cho chúng ta về những cái sự một số trong những cái sự giải thích, cái sự giải thích ở trong chú giải để chúng ta mới học học tiếp. Và nếu mà học như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu được rõ là tại sao tại sao mà cái câu chuyện này như thế nào trong chú giải nói như thế nào so about the Kumara Kaspa Kumara Kaspa Kaspa has two Kaspa Mahakaspa and Kumara Kaspa uh, this is a Kumara Kaspa so his original name is uh, just Kaspa So uh, here's uh, uh, one bhikkhu who is uh, very special in the uh, about the wonderful talk. We call it Chaitara Katha, Chaitara Kati. is uh, who has a wonderful talk or strange talk. So his life is quite strange. In the Badumodara Buddha time, he is a rich man's son. Uh, he saw one bhikkhu who is special about a wonderful talk or a strange talk. So by seeing that Bande, he wished to be such kind of bhikkhu, such kind of Bande. So uh, he donated the whole seven days to the Buddha and make a wish uh, to be bhikkhu who is a Chaitaragati. is a hmm, wonderful speaker, or wonderful strange speaker. Uh, so, yeah, our Buddha time, he ordained as a bhikkhu. He is a wonderful uh, speaker. His life is also wonderful or strange. Uh, so there is one teaching, Bayasi Sota. It is his teaching, uh, quite strange teaching or wonderful teaching. So the, the way he practiced meditation also uh, were the stories. <laughs> Và chúng ta có hai vị ở ờ, uh, Kassapa, đó là tôn giả thời Đức Phật có hai vị đó là tôn giả Đại Ca Diếp là Ma Kassapa và tôn giả cũng tên là Kassapa nữa, đó là Kumara Kassapa. Và tên gốc của vị đó, tên uh, cái tên của vị đó đầu tiên là tên là Kassapa và sau đó chuyển thành Kumara Kassapa khi đó khi mà vị đó xuất ra. Và vị này đây đây là một vị tỳ kheo hết sức là đặc biệt. Và tên và có cái vị đó có một cái danh hiệu đó là Chittarakati. Chittarakati đó là gì? Đó là một người khéo thuyết hay là nói những cái lời nói tuyệt vời, nói những cái lời nói tuyệt tuyệt diệu hay là nói những lời những cái lời nói rất là lạ và trong thời Đức Phật Padu Muttam Muttara uh, Badu Muttara thì khi thời Đức Phật đó thì vị đó là con một nhà triệu phú con nhà giàu và khi đó vị đó thấy được một vị tỳ kheo một tôn giả đó là một bàn tê là có vị đó cũng có được những cái lời nói rất là tuyệt vời có những lời thuyết có những bài thuyết pháp rất rất là vi diệu rất là tuyệt vời và cũng rất là lạ lùng và như vậy vị đó cũng mong muốn cái tâm vị đó với mong muốn và hướng tới mong muốn trở thành một vị tỳ kheo trong tương lai cũng giống như vậy, giống như bản tê, giống như vị tôn giả này và vị đó đã cúng dường liên tục trong vòng 7 ngày và vị đó phát nguyện. Phát nguyện trong uh, thời Đức Phật và thời Đức Phật của chúng ta đó thì vị đó đã xuất ra và vị đó trở thành một vị là có cái khả năng đặc biệt đó là Chitrakati và là một người khéo thuyết, khéo uh, có những cái bài thuyết pháp là vi diệu có những bài thuyết pháp tuyệt vời hay là có những bài thuyết pháp lạ lùng và cách thực hành những cái sự hành thiền của vị đó cũng vậy cũng rất là vi diệu cũng rất là tuyệt vời và cũng rất là lạ lùng vì đó nó có những câu chuyện trong cái sự thực hành của vị đó yes, so, in the Gassapa Buddha time he ordained as a bhikkhu practice dharma but cannot gain any attainment when Gaspar Buddha, Gaspar Buddha is before our Buddha. So when Gaspar Buddha passed away into pre-Nibbana, after some time, Sasana is declined. They have five friends, five bhikkhu friends, By seeing the condition of Sasana, uh, they got Samvega. So by seeing uh, declination of uh, Sasana, so they call it Samvega. They went up a mountain with a staircase. After that, they remove the staircase. <laughs> so you cannot go back. You're trying to get attainment in a mountain. So never be back. Uh, by aiming in this way, group of five bhikkhus went up a mountain, uh, remove a staircase. Và trong thời ờ, Đức Phật Kassapa Buddha, nghĩa là Đức Phật Ca Diếp mà thời Đức Phật là trước Đức Phật Gotama của chúng ta. Thì khi đó cũng có một cái nhóm khi trong thời trong cái thời kỳ mà không lâu sau khi mà Đức Phật Kassapa đã nhập diệt Niết bàn thì khi đó giáo pháp bị bị mai một đi và có nhóm bạn có nhóm bạn thân đồng đạo đồng tu với nhau đó là năm vị tỳ kheo năm vị tỳ kheo này mới thấy được cái sự kinh cảm sang quy gá khởi sanh bởi vì thấy giáo pháp đang ngày càng bị mai một đi ngày ngày càng suy giảm đi thì năm vị tỳ kheo này mới trở nên rất là kinh cảm sang quy gá khởi lên trong tâm của các vị ấy thì các vị ấy bắt đầu với bàn với nhau và mới đi lên một ngọn núi và dùng cái thang dùng cái thang để leo lên trên núi và khi sau sau khi leo lên trên núi rồi thì các vị bỏ cái thang đi tại vì vì đó các vị không muốn quay trở lại nữa mà bởi vì các vị nguyện là phải chứng ngộ phải chứng được đà quả ở trên ngọn núi nên là sau đó thì cả năm vị tỳ kheo này đã bỏ cái thang cái thang đi và thực hành ở trên núi và các vị đã đắc chứng đắc được đạo và quả. So uh, you may do in this when you come to who come to Myanmar for meditation. So after reaching to Myanmar, you may throw passport. go back to your country and back. Và tất cả chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta cũng phải thực hành như vậy đúng không? Khi mà tới Miến Điện rồi thì hãy bỏ cái hộ chiếu của mình đi, quăng hộ chiếu đi và ở lại Miến Điện và không có về Việt Nam nữa và ở Miến Điện và thực hành. So They cannot go for Vendabada, they cannot eat. They practice continuously. In the third day, Sangatero got arhatship. In the fourth day, fourth day, another Tera got non-returning further and fruition knowledge. The other trees cannot gain any special tournament. Và trong những ngày mà họ ở trên ngọn núi như vậy thì họ không có đi khất thực được và cũng không có bất kỳ cái, cái đồ ăn nào và thực nào. Cho đến cái ngày thứ ba thì có một vị uh, ờ, Thero là vị đó là vị đã chứng được đạo quả Arahan và đến ngày thứ tư thì có một vị nữa là vị đã chứng được là đạo và quả bất lai còn ba người còn lại thì vẫn chưa chứng được bất kỳ đạo hay quả nào. So, Sangha got a hardship. So trying to go to Bainabada with the psychic power and they're trying to feed, they're trying to offer food to the uh, other bhikkhus, but other bhikkhus didn't accept. <laughs> uh, we don't have a, this promise because uh, you have uh, strong, strong cause, strong dependent cause you can get. If we have, we will get. We don't accept. They continue to practice. So in the same way, after that, after fourth day, one person, one bhikkhu become an agami. So he also trying to do with the psychic power, trying to save the other bhikkhus, but uh, The other bhikkhus, the three bhikkhus, they didn't accept. We don't have a disagreement. Uh, so if we have a Upanisya, strong dependent gods, so we will have attainment. So didn't accept. After some days, they passed away. Uh, yes. Và sau khi đó thì uh, đầu tiên là vì ngài trưởng lão đó là Sangatera Sangatera thì khi đó vị Sangatera là vị đó đã chứng đắc được A-la-hán và A-la-hán và, và vị đó cũng có được các thần thông thì khi đó thì vị đó đi bay xuống dùng thần thông của mình để bay xuống những ngôi làng bay xuống để đi khất thực và khi đó đi khất thực được uh, về thì những đồ ăn đó thì ngài trưởng lão Sangatera này mới vị A-la-hán này mới cúng dường cúng dường à, cho những người đang đồng tu với mình những người uh, bạn uh, được cùng tu với mình nhưng mà tất cả họ từ chối họ từ chối họ rằng họ nói rằng nếu mà họ có đủ cái upanisaya đó là những cận y duyên những cái y những cái nhân mà uh, mạnh để có thể chứng đắc được niết bàn chứng đạo à, chứng đắc được đạo và quả thì họ sẽ tiếp tục thực hành chứ họ đã cái giao ước họ đã không có sự giao ước rằng người khác sẽ đi khất thực thay cho mình mà giao ước của họ là tất cả sẽ thực hành ở trên này cho tới khi mà có thể chứng được uh, đạo quả và các vị cũng từ chối và sau đó một vị thứ hai đến ngày thứ tư này thì ngày thứ tư thì có một vị chứng được anagami nghĩa là uh, bất bất lai thì vị đó cũng có thần thông mà vị đó cũng đi bát khất thực và cũng tặng muốn chia sẻ vật thực của mình đi khất thực được tới ba người còn lại ba vị tỳ kheo còn lại nhưng ba vị tỳ kheo này cũng từ chối vì đã nói rằng chúng ta đã giao ước rồi chúng ta không có sự giao ước là người khác vị nào đó vị khác sẽ đi khất thực cho mà, cho mình nên là các vị không nhận đồ ăn bởi vì không có giao ước như vậy và quý vị các vị ấy tiếp tục thực hành các vị nói nếu mà họ có cái upanisaya nghĩa rằng có cái ý chỉ mạnh cận y thì khi đó thì vị đó sẽ tiếp tục thực hành và vị đó có thể chứng chứng được đạo và quả và nhưng mà trong những ngày đó những ngày tiếp tiếp theo sau thì các vị thực hành và không có vật thực và các vị đó đều chết so between the Buddha they enjoy human and divine life so in the in in our Buddha time Uh, one person is uh, a king named Bhakusadi. After listening Buddha's teaching, just a short talk they need it, because in the previous lives they have practiced, even in the mountain, in the cliff. So uh, only short talk they need uh, become anagami bhasa. Uh, the other one is uh, near the sea, uh, re he reborns, uh, going into the sea with a boat, uh, boat destroyed by water. So uh, he swam abroad one beach, wearing uh, wearing like leaves. Uh, some so people people by seeing him they said this one is arahanta. <laughs> so he enjoined as a arahanta, but I'm not real arahanta. So based on other people's saying. <clears throat> but at other time, Nagami Bhikkhu, he is, a, he is in the Brahma realm. that was a Brahma realm who tell this story. <laughs> Came to that. Oh, you are not Arahanta. but uh, the Buddha is appearing now. You go to the Buddha, ask a question, uh, practice according to Buddha's teaching. So uh, that one also practice Buddha's teaching. Uh, his name is Bahia Daruchariya. Bahia Daruchariya. So he got arhatship from the Buddha. So the other one bhikkhu is a Kumara Kaspa about this story. Mm. mm. Yes. Ờ, và như vậy là chúng ta thấy rằng có ba người có cái ba người ba người đây thì khi khi đó mà ba người này khi mà chết đi thì họ được hưởng trong cái thời Đức Phật quá khứ tới trong khoảng thời gian giữa Đức Phật quá khứ và tới Đức Phật của chúng ta thì các vị đó đã hưởng được những nhiều cái cái sự an lạc của những nhiều cái hưởng được những cái quả của những kiếp sống kiếp người và kiếp chư thiên. Và đến khi mà thời của Đức Phật của chúng ta thì một vị được làm vua đó là ba Bakusali là vị vua này khi vị vua này à, đó là một vị vua của một cái quốc độ và cái vị tỳ kheo một vị tỳ kheo đó thì khi đó vị đã tới tới và đảnh lễ tới Đức Thế Tôn và vị đã học pháp nghe pháp nghe lời dạy từ Đức Phật và bởi vì trong thời quá khứ là khi mà thực hành ở trên ngọn núi đó thì vị đó đã đạt được những sự chứng ngộ đặc biệt và đã thực hành miên, miên mật như vậy trong cái thời quá khứ như vậy khi còn kiếp sống của là tỳ kheo của thời Đức Phật trước. Và khi đó vị đã nghe một bài pháp, nghe một bài pháp rất là ngắn từ Đức Phật của chúng ta thì vị đó đã chứng được Anagami như là Thánh Bất Lai. Còn một vị thứ hai, đó là một vị đó là vị đó sinh ra sống ở gần cái bờ biển, cái bãi biển và một lần vị đó đi thuyền, đi thuyền đi ra, đi ra biển thì thuyền bị đắm, đắm đắm thuyền nó bị vỡ sóng đánh vỡ và đắm thuyền đắm thuyền vì đó phải giạt vào cái bờ biển ra ra được cái bờ biển đó thì vị đó mặc những cái đồ đó là y y áo của vị đó quần áo của vị đó là đều làm bằng những cái lá lấy lá để che thân và người ta lại nghĩ rằng đây là một vị a la hán và vị này cũng nhận được cái nhiều cái sự cúng dường và tôn trọng tôn sùng từ những người dân ở đó với là danh nghĩa là một vị a la hán nhưng mà thực ra đây chưa vị đã chưa phải là a la hán vì đã thỏa thích với cái sự cúng dường sự ờ, tôn trọng và những lời dưỡng có được từ, người dân là người dân người, người ta phong cho vị đó là a la hán vì đó nghĩ rằng họ nghĩ rằng vị đó là a la hán và khi đó thì có một cái vị uh, bạn nữa là người thứ ba đó ba người mà chết đó thì cái người đó là vị tái sinh ở ờ, lên cõi phạm thiên và vị đó là một vị phạm thiên nhưng mà vị đó là tên là là, là, là anagami và vị đó thì là người mà tới nói với vị này đó là hỏi đến hỏi đức phật hãy đến đến hỏi Đức Phật là để thực hành theo giáo pháp. Bây giờ Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian và hãy đến học với ngài, học với ngài thì vị đó sẽ thì bạn bạn vị đó nó sẽ chứng được uh, đạo cao thượng. Và cái vị đó vị thiên đó là tên là Bahiya Darucharya Và ở vị ở vị này là cái vị câu chuyện ở đây đó là vị uh, ờ, Kumara Kassapa. Và vị này uh, vị bạn này mới nói nói rằng tại vì Đức Phật là xuất hiện trên thế gian rồi nên hãy đến đến với học với học với Đức Phật bởi vì bởi vì bạn bạn chưa phải là a la hán đâu không phải là a la hán hãy tới tới học với bậc giác ngộ đi so now we will learn Kumara Kaspa's story may start from his mother uh, his mother was uh, one of uh, uh, Buddhist daughter. <coughs> so she want to be, she wants to be Bhikkhuni, but uh, uh, parents didn't allow her to be Bhikkhuni. So uh, she thought let it be. Uh, after married, uh, by making husband satisfied <laughs> uh, when ask permission to ordain. So in this way, uh, later get married, uh, maybe make husband satisfied. So a brother, a brother, they have some ceremony, Nakata Puja, planet Puja. So husband encourage her to wear beautifully or decorate to decorate. Uh, so Varuna she said, "Oh, this body is a, uh, a uh, combination of thirty-two parts. <laughs> oh, disgusting." If turn inside or outside, so will be very disgusting things or something. She told the disgusting things. Mm, so I'm wearing beautiful dance, uh, What what is the meaning? Cannot make sense. So when she said in this way, husband husband told her, if you think in this way, why you don't ordain? Oh, I want to ordain. <laughs> if you give permission. So husband gave permission to her. So with the ceremony it to Bhikkhunis monastery. But he didn't know he got pregnant. So after some times, uh, so pregnant baby is mature. Uh, so she ordained in the Devadatta's Sat, not in the Buddha's Sat. So report to the Devadatta. So uh, devoted and disappointed. Oh, you are no, no bhikkhuni. So uh, disrobe, go and disrobe. Like that. So Vane Kumaragaskwa's mother is a uh, strange. Story is strange. Like uh, maybe he has a karma to be famous. <laughs> no, no man. Hmm. Yes và khi đó thì câu chuyện đây đó là vì Kumarakasapa thì câu chuyện chúng ta phải kể về câu chuyện về vì đó là vị tỳ kheo tôn giả Kumarakasapa là như thế nào thì mẹ của tôn giả Kumarakasapa là một người con gái nhà Phật tử và cô ấy muốn cô muốn xuất gia làm tỳ kheo ni nhưng mà cha mẹ không cho phép nên chính vì thế mà cô ấy nghĩ rằng ô không sao như vậy thì mình sẽ lập gia đình sẽ có chồng có con và sau khi mà làm cưới cưới rồi lấy chồng rồi và làm thỏa mãn làm cho chồng thỏa mãn rồi thì khi đó mình sẽ xin xin đi xuất gia và trong một có một cái buổi lễ khi mà cô ấy và chồng với đi tham dự một cái buổi lễ puja và chồng của cô ấy với nói là em hãy ăn mặc đẹp vào hãy trang trang điểm và ăn mặc đẹp vào để đi tham dự cái buổi lễ cái lễ hội và khi đó cô ấy nói rằng là là là thưa chồng đó là cái thân này là bao gồm là 32 thể trược và nếu mà chúng ta lột ngược cái thân này ra từ bên ngoài mà ra bên trong à từ bên trong mà phơi bày ra bên ngoài thì nó rất là nhờm gớm nó rất là bất tịnh mặc đẹp thì có ý nghĩa gì chăng mặc đẹp thì có ý nghĩa gì đâu khi mà cái thân này thực tế nó là 32 thể trưởng rất là nhờm gớm thì người chồng mới nói rằng ô nếu mà như em nói như vậy thì sao không đi xuất gia làm tỳ kheo đi làm tỳ kheo ni đi làm bikuni đi thì cô ấy nói rằng ồ oh, em cũng đang muốn làm xuất gia đi xuất gia làm tỳ kheo ni nhưng mà thì khi đó vì chồng của cô ấy mới đem cô ấy tới và tu viện và mới xin cho cô ấy xin xuất gia tỳ kheo ni nhưng mà cô không biết rằng là mình đang có thai đang có đ- đang có thai và đến khi đó thì cô xuất gia cô lại xuất gia ở tu viện của Devadatta hay Devadatta thì cô ấy không biết là mình có thai và từ từ cái thai của ờ, ờ, đứa bé trong bụng của cô ấy càng ngày càng lớn lên càng to lên thì khi đó để bà đà ta mới biết được cái chuyện này và mới la mắng trách mắng cô ấy và nói cô ấy rằng cô không phải là tỳ kheo ni cô là một vị người tỳ kheo không có à, tỳ kheo ni không có giới không không phải cô ấy xả y và bằng cách này thì uh, vì đó vị uh, Devadatta mới đuổi cô ấy đuổi cô ấy đi và sau cái câu chuyện này được nói đến ngài uh, đến ngài A và ngài A mới đưa cô ấy tới để gặp Đức Phật và có lẽ là ngài A là là ngày ngày sinh ra để để nổi tiếng phải không nên là ngài gặp rất là nhiều những câu chuyện gặp rất là nhiều những tình huống mà ngài phải xử lý và ngài trở nên rất là nổi tiếng. So my brother Tulsi approached Buddha. So Buddha he knows he knew everything, but uh, not to confuse for the people. Uh, the Buddha called uh, like a famous ladies, like a Visakha or uh, her friends. So please check uh, this pregnancy before or after pregnancy. So those ladies may check, uh, see Nabel, see the back of soul, so after that, oh, this is before Bhikkhuni, not after Bhikkhuni. So those lady can decide. Uh, so, uh, so at that time, about the Vinaya rule, Bande Ubali, Venerable Ubali, decide if before Bhikkhuni, so this is a pure Bhikkhuni, no problem. So because of this, uh, the Buddha allowed uh, that bhikkhuni as a bhikkhuni. So no need to disrobe. So after uh, pregnancy are matured, so was born, give birth, one boy. So uh, his name, he is named Kasapa. Sometimes the Buddha called Kasapa. Please call Kasapa. I will give fruits or cakes. Uh, à, so at that time, Sambeku asking back, which Kasapa? Mahakasapa or, oh, which Kasapa? At that time, Kumara Kasapa, Boing Kasapa, uh, young Boing Kasapa. So based on this is saying, uh, become Kumara Kasapa, Boing Kasapa, no, big Kasapa. Another thing is, uh, so having a son in the Bhikkhuni monastery is a no problem. The campus entity uh, bring bringing son. So let him to stay in the palace. So because of uh, grown grown up uh, in the royal family, he become Kumara Kasapa. Kumara is like uh, wine, um, like a prince. So Prince Kasapa. So later, after sometimes, uh, he ordained as a samnera or bhikkhus. Yes, I Và như vậy khi mà Ờ, cô ấy được dẫn tới Đức Phật rồi. Mặc dù là Đức Phật là ngài biết tất cả mọi chuyện, ngài biết biết là như vậy đó, nhưng mà khi đó thì ngài với ờ, gọi là một vị đại tín nữ đó là bà Visakha. Bà Visakha là một tín nữ rất là nổi tiếng và bà Visakha cùng với những người bạn của bà, những cô bạn của bà Visakha mới tới và kiểm tra kiểm tra để xem cô Tỳ kheo ni này có phải là cô ấy có thai trước khi mà cô xuất ra Tỳ kheo ni hay là cô có thai sau khi cô ấy xuất gia tỷ kheo ni thì khi đó thì tất cả những người này người ta phải kiểm tra bằng cách là nhìn nhìn cái tay chân của việc của cô đó nó sưng lên như thế nào nó phồng phồng lên như thế nào hay nhìn về ở rốn của cô ấy hay là những họ kiểm tra lưng của cô ấy và bằng cái, cái, cái kiểm tra như vậy thì những người ờ, bà Visaka và những người nữ này với kiểm tra và với quyết định với thấy được rằng là cô này là có thai trước khi mà có đi vào xuất gia tỷ khâu ni bikuni và khi thời đó thì khi mà quyết định về những vấn đề về luật đưa ra và để con thì đó là ngài Upali ngài Upali sẽ là người quyết định về những cái vấn đề về đặc biệt là về Vinaya về luật thì như vậy là cô ấy là đã có thai trước khi mà xuất ra là tỷ kheo ni thì cô ấy vẫn là một vị tỷ kheo ni trong sạch nên là vẫn được cho phép ở lại tu viện trong hội chúng tỷ kheo ni mà không có không cần không cần phải xả y và sau khi đó khi mà đứa bé cái thai ở trong bụng đã nó lớn lên đủ ngày đủ tháng và đã cô đã sinh ra một bé trai một bé trai đó tên là Kassapa gọi là Kassapa à, và khi đó thì ở ờ, vị ở ờ, vị này thì trong uh, sau này vị vị đó đi bắt đầu với uh, uh, ở đó và khi nhiều khi đức uh, đức phật đức phật là hay gọi bảo là bà gọi Kassapa tới đây để đức phật cho bánh cho đồ ăn cho cơm và như vậy thì vị các vị tỳ kheo mới hỏi là như vậy thì Kassapa ở đây là Ma Kassapa hay là ai nghĩa là ngài Đại Ca Diếp hay là Kassapa nào thì Đức Phật mới nói là Kumara Kassapa Kumara Kassapa đó là Kassapa nhỏ đó Kassapa bé hay là Kassapa em bé thiếu niên hay là thiếu nhi đó Kassapa bé đó Kassapa, Kassapa trẻ thì như vậy thì từ từ tây vị này mới đổi đổi dần thành là gọi là Kumara Kassapa hay nghĩa rằng Cassava bé và bởi vì khi đó mà có một ờ, trong giữa hội chúng tỳ kheo ni mà lại có một người ờ, có, có đứa bé, bé trai ở đó và có một người lại sinh con nuôi dưỡng ở đó thì đó là một cái điều rất là uh, cản trở và điều có vẻ là không hợp lý không hợp lý cho uh, không thích đáng cho những vị tỳ kheo ni ở đó nên là chính vì vậy là vua Pasenadi hay là vua à, vua vua Pasenadi đó là vua đó với đem là Kassapa à, Kumara à, Kassapa này về hoàng cung cung điện để nuôi dưỡng cùng với những thái tử à, vua Paternak đó là vua Pasenadi hay là gọi là vua Paternak là đem Kassapa Kumara Kassapa về nuôi dưỡng và sau này Kumara Kassapa Kumara ở đây cũng có nghĩa là hoàng tử thì hoàng tử Kassapa và được nuôi dưỡng ở trong hoàng cung cùng với những hoàng tử những công chúa trong hoàng cung trong hoàng cung và sau này thì hoàng tử Kassapa Kumara Kassapa cũng đi xuất gia làm Saji Samanera và Bhikkhu tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. So later on is a bhikkhu who has a strange speaker. So he talk also quite strange and wonderful. And his life also uh, strange. So Bhikkhuni son, grown in royal palace. In the same way, the way he practiced meditation also with the story told by Brahma. But the story uh, we cannot continue yet. Now, just a Kumarakaspa's story So time is up. We should stop. Yes. Và như vậy chúng ta biết rằng cái đời sống của vị này sau khi vị đó xuất gia làm tỳ kheo thì vị đó là một tỳ kheo một, trở thành một vị tỳ kheo rất là lạ lùng vị đó thuyết những bài pháp rất là vi diệu rất là tuyệt diệu nhưng cũng không kém phần lạ lùng và cái đời sống cái cuộc đời của vị đó cũng không có kém những cái phần lạ lùng và vi diệu trong này đó là sinh ra vị đó sinh ra là mẹ mẹ lại là tỳ kheo ni bikuni sinh ra và lại lớn lên thì lớn lên trong hoàng cung trong uh, cùng với những hoàng tử những công chúa được nuôi nấng nuôi dưỡng trong hoàng cung và khi đó vị đã xuất ra hành thiền cái việc hành thiền vì thực hành của vị đó cũng rất là lạ lùng tại vì cái sự thực hành của vị này là cũng bắt nguồn hay là từ những cái câu chuyện mà được nói hay là bởi những cái lời khuyến khích hay lời nói của vị phạm thiên và cái phạm thiên và phạm thiên này mới tới nói và để vì đó vì đó bắt đầu thực hành thực hành lại cái sự thực hành thiền cũng lại cũng rất là lạ lùng không kém phần lạ lùng ở trong này và hôm nay thực ra thì chúng ta chưa có nói về bài kinh chưa có học về bài kinh ờ, về gò mối nhưng mà chúng ta mới học đến vần Kumara Kassava câu chuyện về Kumara mà thôi thì thời gian chúng ta đã hết rồi và tuần sau chúng ta sẽ học tiếp câu chuyện về uh, bài kinh này và hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây và chúng ta sẽ đến phần hỏi và đáp yes. Uh, yes, I know. So uh, we have some questions, I know. Yeah. Mm-hmm. In here, yes. Câu hỏi đầu tiên. Hương Nguyên, kính bạch ngài cho con hỏi khi hành thiền hơi thở con ngồi theo dõi hơi thở ra vào ở mũi, vậy khi kinh hành hay trong cuộc sống hàng ngày con có vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở mũi có được không ạ? Uh, ờ, đó, I am practicing Anapanasati And uh, when sitting, I uh, just sit and observe the in and out breath just right here. Uh, and how about when I do walking meditation and in the normal daily activities? Should I still pay attention uh, uh, at the touching point where the breath in and out? So, yes, if you are doing serious, serious jobs, you may not do able to practice. But uh, as a rule, so anytime, as much as you can, you should pay attention breath if you want to improve. But uh, as a sport development, uh, if uh, it is not easy, as a sport development relation, you can practice puranosity, metta, asuva, and maranasati. Yes, sir và trong cái đời sống hàng ngày ấy từ khi mà cô đang thực hành thiền hơi thở ở đây thì khi mình thực hành thiền hơi thở như vậy thì đó là một cái um, mà chúng ta phải nhớ nhớ một cái um, một cái luật ở đây nghĩa là một cái phương pháp ở đây đó là bất kỳ nơi nào bất kỳ lúc nào đi đứng nằm hay ngồi hay bất kỳ mọi thời điểm chúng ta đều chú tâm trên cái đối đối tượng thiền đối, đối tượng thiền của mình là cái đối tượng thiền nào chúng ta luôn luôn ghi nhớ đối, đối tượng thiền đó tuy nhiên thì khi mà chúng ta làm một công việc gì đó quá là tập trung thì chúng ta không thể nào mà chú tâm hoàn toàn uh, chú tâm cao cao độ ở trên cái đề mục tiền của mình được nhưng mà cái, cái vấn đề ở đây nghĩa là chúng ta phải ghi nhớ rằng nếu mà chúng ta chú tâm được trên cái đối tượng tiền của mình lúc đi đứng nằm hay ngồi ngoài lúc ngồi ra thì càng nhiều càng tốt và có những cái đối tượng thiền nữa khi mà chúng ta làm cái đối, đối tượng thiền để hỗ trợ cho việc hành thiền hơi thở của mình đó là thiền tâm từ thiền niệm sự chết và um, thiền quán bất tỉnh thiền niệm ơn đức phật buddha nusati vân vân thì bốn những phương pháp thiền đó là những phương pháp thiền hỗ trợ cho cái sự thực hành thiền hơi thở của mình Yes, Theodore. And uh, another question. Thưa Theodore, xin cho con hỏi. Khi con ngồi thiền niệm ơn Đức Phật, mắt và lông mày con thường xuyên đảo và cảm giác bị căng cứng. Con nên làm như thế nào trong tình trạng để tình trạng này chấm dứt? Vanami vâng, Theodore, I am practicing Buddha Nusati and quite often my eyebrow and my eyes um, always moving and shaking. And I also feel like some tension of frozenness. And uh, at the time, how could I overcome or stop this problem? So you should not think about the eye. Maybe you you may see far so object should be far from you. So uh, if uh, qualities, if you can focus a quality, also Buddha's quality, you should think. It is men mental object. Sometimes maybe because of concentration, if you have light, if you happen to bend with the eye, mm, eye may have tension especially in the beginning. So, but if you can take right object with your mind, so you will not use I, you will not have such attention. Yes. Khi mà cô đang hành thiền hơi à, hành thiện niệm ơn Đức Phật Buddhanusati thì đối tượng đó là khi mà hình ảnh của Đức Phật hay là hình ảnh của Đức Phật là đối tượng phải ở xa một chút không có quá gần và khi mà hay là ân Đức Phật niệm ân Đức Phật ân Đức Phật thì đó là đối tượng đối tượng đó là đối tượng của tâm và khi giả sử ngay kể cả khi mà hành mà có định phát triển và có ánh sáng có ánh sáng mà khi đó mắt cái mắt đó mà hướng tâm tới cái ánh sáng nhiều quá hay là dùng thấy ánh sáng bằng mắt ừ, thì từ từ cái mắt nó trở nên sẽ là trở nên căng cứng và khó chịu và cái đối tượng ở đây làm sao khi khi nào mà phải thấy cái đối tượng đối tượng thiền bằng cái tâm của mình á mà thì thì từ từ tất cả những cái đó nó nó sẽ biến mất khi phải thấy thấy một cách đúng đắn thấy một cách thấy một cách thích hợp không dùng mắt mà dùng cái tâm của mình để thấy thì từ từ tất cả những cái đó nó sẽ biến mất yes sir câu hỏi thứ ba bạch yến thưa ngài thiền tâm từ và thiền tâm bi cũng như hỷ và xả là khởi đầu bằng cách giải cho chính mình, cụ thể là để giải tâm từ và bi, hỷ và xả cho chính mình. Cách thực hành như thế nào xin Ngài chỉ dạy cho con. Con xin cảm ơn Ngài. Ở Vanamisa đó, in the meditation, là Metta meditation, Mudita, Karuna, Mudita, and Ubeka meditation. So the sequence is, we have to uh, radiate the Metta to ourselves first, also the mudita to our uh, karuna to ourselves first, and also mudita to ourselves first. Is that correct, sir, at all? And radiate the metta to ourselves first, and then we proceed to uh, practice further. Or what should we do? Can sir, or uh, please teach us more on this? <coughs> So, if you want to practice systematically in an effective way, so you can start with yourself, but by doing own self, you cannot gain any jhana. Just for short time, you can do to compare that. Just as I wish to be free from danger, in the same way, other people may want to be free from danger. So you combat in this way, you may practice on yourself. So, uh, but uh, after that, uh, you should pay attention, uh, respectable and lovely person, the same sex. So, you should radiate to him until first, second, third jhana. metta. So rather you may do middle person, no hate, no love, just you have not met before. So rather uh, you can do enemies or those who you hate if there is. So this is a sequence, yourself, beloved, middle, uh, enemies. So You may do just metta after finishing metta until Tadjana. So you may go to Karuna the same way. You may go to Murita the same way. Uh, usually we do in this way. But uh, you can also possible to start with the Karuna, to start with Murita. It is possible, but uh, usually may start from the metta. Yes. Và đây nếu mà tất cả chúng ta muốn thực hành theo hệ thống, theo thứ lớp của cái sự thực hành ở đây thì đầu tiên đó khi hành đầu tiên ví dụ như là hành giải giải thiện à, hành thiền giải tâm từ meta thì đầu tiên là quý vị phải giải tâm từ tôi cho bản thân mình trước khi mà giải tâm từ cho bản thân mình thì sẽ không chứng được jhana như là không chứng được thiền chứng nhưng mà đó là một sự khởi đầu tốt tại vì khi mà giải tâm từ cho chính mình mình giải tâm từ cho chính mình được thì mình cũng nghĩ rằng tại vì mong ví dụ như là lấy một ờ, chúng ta phải dùng một công thức cái câu đó là mong cho tôi thoát khỏi những sự hiểm nguy mong cho tôi thoát khỏi cái sự nguy hiểm và người khác người khác cũng vậy người khác cũng mong muốn thoát khỏi cái sự hiểm nguy và bản thân mình cũng thế đầu tiên giải tâm tâm từ cho chính mình đó là cái đầu tiên và sau khi đó mà giải tâm từ cho chính mình mà đã thành công rồi à, giải tâm từ cho chính mình một thời gian ngắn rồi thì cái tâm nó lắng xuống được an tịnh xuống và bắt đầu chúng ta tiến tới giải tâm từ tới cho người mình cung kính hay người mình thương mến cái người mình yêu quý người thân của mình và hay người mình cung kính thì khi đó nhưng mà chúng ta chúng ta phải chọn cái người đó là người cùng giới người nam thì chọn người nam mà người, hay giả nữ thì chọn giải tâm từ tới người nữ và cái người mình cung kính khi mà giải tâm từ tới người mình cung kính được chứng được sơ thiền nhị thiền tam thiền như là uh, chứng được jhana rồi từ sơ nhị ở tam thiền thì khi đó bắt đầu với chuyển đến giải tâm từ tới cái người mà mình không thương không ghét cái người mình không có thương họ cũng không ghét họ và khi mà giải tâm từ như vậy đến sơ thiền nhị thiền tam thiền thì bắt đầu với đợt giải tâm từ tới cái kẻ thù của mình hay người mình ghét nếu có nếu có thì giải tâm từ tới người người mình ghét hay kẻ thù của mình đó giải tâm từ cũng vậy đến sơ nhị tam thiền tầng thiền thứ nhất thứ hai thứ ba và tương tự cũng tương tự như vậy với karuna đó là tâm bi và mudita là tâm hỷ từ bi và hỷ cũng vậy mà chúng ta cũng có thể giải tâm từ bằng cách bắt đầu với karuna đó là tâm bi trước và chúng ta cũng có thể bắt đầu với mudita trước và sau đó hành metta nhưng mà thường thường thường thường thì theo thứ lớp thì chúng ta sẽ hành tiền metta giải tâm từ trước và sau đó đến karuna và mudita từ bắt đầu bi rồi đến hỷ yes yes sir uh, ờ, rồi đó. So I think we have time for one more question rồi đó. Yes. Yeah, ờ, okay. Okay. Yes. Uh, ờ, các hành giả thưa ngài xe đo làm thế nào để con có thể tăng làm làm thế nào để con có thể tăng trưởng thêm lòng tin với tam bảo tăng trưởng lòng tin lòng tinh tấn trong việc thực hành pháp Vanami said, oh, how can I develop or increase the uh, sada, the faith in uh, the Chiba James, the Ratana, and how can I uh, and overcome, um, develop or increase faith sada in the practice meditation and study the Dharma. Yeah. So then to increase uh, faith, so as a meditation, you can practice Buddhanosati, Dhammanosati, Sanghanosati, Silanosati, Chaganosati, Devodanosati, Upassamanosati. Those meditation can make a meditator uh, to increase faith. Yes để mà làm tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng đức tin thì những cái đề mục thiền ở đây Buddha Nusati đó là niệm ân đức Phật, Nusati, niệm ân đức Pháp, Sangha Nusati, niệm niệm ân đức Tăng và Sila Nusati, niệm giới, Deva Nusati, niệm thiên và Nusati, niệm thí và niệm an tịnh. Niệm an tịnh nữa và tất cả những cái đề mục tùy niệm này nó đều làm cho hành giả tăng trưởng cái đức tin. Next one is uh, you may associate with the one who has faith. You may avoid the bazaar with no faith. Tiếp theo, đó là chúng ta phải gần gũi thân cận với những người có đức tin và tránh xa những người mà không có đức tin. So, you should incline to have strong faith. So, I wish to be the one who has faith So all the time you should incline. Whenever you have chance, uh, you will seize uh, faith. Và thứ ba nữa đó là lúc nào chúng ta cũng hướng tới hay là mong muốn mong muốn để có đức tin được, được có đức tin mạnh mẽ hay là chúng ta mong muốn là người có niềm tin tăng trưởng đức tin và có cái niềm tin mạnh mẽ chúng ta phải mong muốn phải hướng tới hướng tới cái sự mà tăng trưởng phát triển có được cái đức tin mạnh mẽ và như vậy thì chúng ta lúc nào cũng nghĩ nghĩ về nó và mong muốn là có được đức tin. So you should stay in the proper place, padirupati savasa. So some places, for example, not suitable. Also, you should associate with the good people, noble persons. So you should listen Buddha's teaching. And you should practice Dharma. Uh, you should practice uh, right Dharma. You should practice according to Dharma. Và nữa khi mà hành giả chúng ta muốn phát triển đức tin thì chúng ta phải ở cái chú xứ, chú xứ thích hợp. Nhiều cái nơi cái nơi chú xứ không thích hợp thì chúng ta không nên ở không nên gần gũi và chúng ta gần gũi gần gũi những cái người người người tốt gần gũi những cái cái bậc thánh gần gũi những người tốt thân cận những bậc những người tốt những người trí và nghe chánh pháp hành theo chánh pháp như là nghe chánh pháp rồi rồi bắt đầu thực hành theo chánh pháp làm theo chánh pháp thực hành theo chánh pháp thì đó cũng là những yếu tố để tăng trưởng đức tin uh, Sada means uh, believing in right things. So what are believable things? uh, Buddha, Dhamma, Sangha. Sila, Samadhi, Panya. Past life, present life, future life. And the connects, connections, uh, cause and effects of those lives. Yeah. Và khi mà chúng ta phát triển, phát triển đức tin vào Tam Bảo và Phật, Pháp, Tăng, chúng ta cũng phải tăng trưởng đức tin vào ba cái sự thực hành sila samadhi panya giới định tuệ và chúng ta cũng phải có biết được cái sự chúng ta phải biết được đó là quá khứ hiện tại và tương lai và chúng ta phải biết được cái mối liên hệ giữa nhân và quả trong quá khứ hiện tại và tương lai mối liên hệ giữa nhân và quả của nó yes. believing in right things etc believing in wrong then is a major democrat wrong decision. Not believing or having in doubt right or wrong, or not believing right uh, right things or having in doubt is a wichikeja. Khi mà tin đúng, chúng ta tin có cái niềm tin niềm tin chân chánh niềm tin vào đúng niềm tin vào chánh pháp thì đó gọi là sada còn khi mà chúng ta không có niềm tin chân chánh có cái niềm tin sai tin sai chỗ tin sai thì đó gọi là michadimokha michadimokha đó là cái niềm tin không chân chánh không đúng chỗ không đúng đắn và nếu mà không có chúng ta không có tin cái điều đúng và chúng ta có hoài nghi về cái này hoài nghi về cái kia không biết nó có đúng hay không hay là không tin tưởng vào nó và không tin đúng mà có nhiều cái sự hoài nghi thì đó gọi là vichikicca vichikicca đó là hoài nghi so if we have a sada our mind is clear uh, so have confidence uh, about ourselves about the dharma khi mà hành giả hay là tất cả hay khi mà chúng ta có sada có đức tin có đức tin thì tâm sẽ được trong sáng tâm sẽ được thanh tịnh khi mà tâm trong sáng tâm thanh tịnh sẽ dẫn đến cái sự tự tin bản thân sẽ tự tin và chúng ta tin vào bản thân tin vào giáo pháp tin vào sự thực hành so if you practice according to dharma you will improve when you improve you will have more faith Như vậy, khi mà chúng ta thực hành theo Pháp, thực hành Dhamma, thực hành chánh Pháp, khi mà thực hành Pháp thì chúng ta sẽ có được cái Pháp tăng trưởng và Pháp càng tăng trưởng thì chúng ta càng tăng trưởng cái đức tin, càng tăng trưởng cái sự tự tin. Okay. Yeah. Uh, so đó, we have maybe one more question, important question rồi đó about meditation. Okay. Yeah. so <laughs> đó, yes. Thêm một câu hỏi nữa hành giả đang à, Huệ Thanh Ngọc Dạ thưa ngài khi con quang tướng và ánh sáng nhập vào thành một thì lúc đó tâm trên ánh sáng và trước mặt cứ không à, trước mặt chứ không nằm trên điểm xúc chạm nữa có phải không ạ? Uh, yeah, Vanami said đó. When I practice Anapana and the lights appear, so the light and the breath become one. So the light just right in front of my face. It is not on the touching point. Is that correct, all So the, his, I think this meditator she, see the line in front of her face instead of on a touching point. So he asked, uh, "Is that correct, Vanami all Okay, when we have a concentration, so light is nearly everywhere around the body. So if we can focus with the mind here, the light will be based on here, will be here. So together with the breath. So why light and breath are different? Maybe because of this. Mine is a bad tension here sometimes, but uh, sometimes I happen to see with the eye. So it will become different. But if we we can really think here, only here. Light also will be here. So light and breath together. So like that, if we see this, we will see together with the light. Breath together with the light. Because we see, because of, because of light we see. So when the breath settles, light, light will be more obvious. So the mind may sit on the light, but very little behind. So if it's a letter to be, not be back, no need to find out where is the breath. So when the, the light is dark, not obvious, usually the breath also will be will be grosser. So at that time, the breath will be more obvious. But uh, light and breath uh, together if we can focus the breath. So should, we should focus here on the breath. Yes, sir. Và như vậy khi mà hành giả có định khi mà có định phát định phát triển rồi thì ánh sáng ánh sáng là gần như ở mọi nơi xung quanh thân bất kỳ nơi nào chúng ta cũng sẽ thấy được ánh sáng có ánh sáng nhưng mà cái phần quan trọng ở đây đó là phần chú tâm khi mà tâm thấy hơi thở thấy hơi thở thì ở ngay vị trí này thì thấy hơi thở đồng thời cũng thấy ánh sáng mà thấy ánh sáng là cũng thấy thấy hơi thở cái vấn đề ở đây tại sao mà hành giả là họ lại thấy cái hơi thở khác và ánh sáng khác ánh sáng và hơi thở nó khác nhau riêng biệt tách tách riêng ra bởi vì khi đó là người ta rồi có thể dùng mắt mắt người ta nhìn nên thành ra ánh sáng và hơi thở người ta thấy sự khác biệt nhưng mà khi mà hành thiền á khi mà thấy hơi thở thì sẽ thấy được ánh sáng và khi mà hơi thở trở nên vi tế thì ánh sáng trở nên rõ ràng thì ngay lập tức là tâm của chúng ta nó sẽ hướng tới cái ánh sáng và cũng tương tự như vậy như ngài sẽ lấy một cái ví dụ ở đây ví dụ chúng ta nhìn một cái ngón tay ở đây thì nhìn ngón tay ở đây thì mới có ánh sáng chúng ta mới nhìn được mà cái tâm chúng ta thấy và khi chúng ta thấy cái ngón tay này thì đồng thời cũng là thấy được ánh sáng thấy cái này là thấy ánh sáng và chúng ta thấy hơi thở ở đây thấy hơi thở cũng là thấy ánh sáng nhưng mà tại sao khi mà cái lúc mà hơi thở nó trở nên Ví dụ ánh sáng nó trở nên rõ ràng hơn, nó sáng hơn thì ngay lập tức tâm của chúng ta nó tự động nó bắt sang ánh sáng và hơi thở nó trở, hơi thở trở nên yếu đi vi tế hơn và trở nên yếu đi mờ đi và chúng ta thấy ánh sáng ánh sáng nó rõ hơn. Ngược lại nếu mà ánh sáng nó trở nên nó tối đi, nó mờ đi thì khi đó hơi thở nó sẽ trở nên thô hơn và chúng ta thấy hơi thở rõ ràng hơn và ánh sáng trở nên mờ đi. Thì đó nhưng mà khi mà bình thường tâm đặt tâm ngay tại đây và thấy hơi thở đi ra đi vô và thấy thấy hơi thở cũng là thấy ánh sáng và thấy ánh sáng cũng là thấy hơi thở hơi thở với ánh sáng là một và từ từ ánh sáng nó càng sáng bao nhiêu thì hơi thở nó càng vi tế nó càng nhẹ và nó nó càng uh, chúng ta thấy hơi thở càng không rõ bao nhiêu thấy sáng rõ và lúc đó thì chúng ta không cần phải đi tìm không cần phải đi tìm là hơi thở nó đi đâu mất rồi không cần mà chỉ cần hướng tâm tới ánh sáng yes, so this is a bit a bit tangible together with the light. Uh, so perception of breath only, not very similar to real breath, like uh, the sign of breath, uh, perception of breath you should hold. Và lúc đó khi đó hành giả chỉ thấy được cái sự xúc chạm chân chút thôi, xúc chạm chân chút cùng với cái ánh sáng thì khi đó là có cái tưởng chỉ chúng ta chỉ cần biết cái hơi tưởng cái tưởng về cái hơi thở đó như vậy là đủ rồi chứ lúc đó thì nó không còn nó là tướng của hơi thở thôi thì nghĩa là chúng ta biết được biết được nó là dựa qua cái cái tướng của nó hay cái cái mình đặt cái tưởng đó biết được nó là hơi thở nhưng mà dựa qua một cái xúc chạm nho nhỏ và ánh sáng đó thông qua đó chúng ta biết được như thế đó. yeah. sa du sa du sa du xe đó So can set out set out resource for the sharing of memories at all. เอตาวาดาจามเมหิเอตาวาดาจามเมหิสัมปดังปุญญาสัมปดังสัมปดังปุญญาสัมปดังสัพเพเทวานุโมดันตุสัพเพเทวานุโมดันตุสัพพสัมปติเสริยา Sabasabadisindhiya Idame nya dinang Hodu Idame nya Nyadinang Hodu Sukhida Hondu Nyadayo Sukhita nya dayo Idame Bonyam Idame Bonyam Asawakaya Waham Asawakaya Waham Hodu. Hodu. Idame Bunyam. Idame Bunyam. Vanasa. Nibanasa. Ayo. Pachayo. Tu. Hontu. Mama Bunya Bhagam. Mama Bunya Bhagam. Sadanam Sabasatanang Pachemi Pachemi Te sabe Te sabe Me samam Me samang Punya bagam Punya bagam Labandu Labandu Sadu Sadu Sadu, sadu. Yeah. Nakmo Buddhaya. Nakmo Dhammaya. Nakmo Sankhaya. Thank you, Sayadaw, for the wonderful Dhamma talk today. And thank you, Bande Bawara Dhammika, for the wonderful translation. We would like to share all our merits that we've accumulated by keeping Sila, learning Dhamma, and practicing Dhamma to power Sayadaw Chi. And may Sayadaw Chi be strong, healthy, and long life. We also thanks everybody for your time and participations. See you all in the next Dhammakla talk class and may we all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính xin tri ân Bành Tê Pháp Thắng đã thông dịch cho chúng con. Chúng con xin kính dân đến Ngài Bao Ốc Sayadaw Chi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới, học pháp và hành pháp. Chúng con kính mong Ngài bao ốc Sayadochi, pháp thể kinh an, thân tâm an lạc và mãi là bóng tùng che mát cho chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau. Thay mặt bàn tổ chức, chúng con kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc và an lành. Sa du, sa du, sa du, sa du, sa du. Sa du, sa du, sa du, sa du